uh, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning po. At uh, papasalamat ako sa Panginoon na meron na po tayong online ng Tagalog service natin. Kaya kung meron po kayo mga kakilala na maaaring di makapunta dito sa anumang dahilan, uh, i-share nyo lang po yung ating uh, uh, link. Ano? Uh, nandun naman po yung mga, ano, mga impormasyon sa ating uh, website So pumunta lamang po kayo sa online.rlcc.ph kung gusto nyo i-share yun. O kaya sa Facebook na lang. O YouTube. Ah, YouTube. YouTube. <laughs> Paano mo pinopronounce yun? <laughs> YouTube. Alam ko YouTube yun eh. Okay. Sa Pilipino, YouTube. YouTube. Ha? Okay. Oo. Dahil Amerikano kasi ako. Hindi, joke lang. <laughs> Sige. Tayo po ay, uh, medyo may problema lang po tayo sa technical. Inaayos na po ng ating tech team. Pag-pray po natin sila na bigyan sila ni Lord ng katalinuhan, di ba? Ng husay at galing, no? At uh, yan, siguro talagang, babalik na yan mamaya konti. So manalangin na tayo, mag-pray po tayo. Uh, Lord, maraming salamat nga po sa iyo. Ikaw ang mabuting Diyos na gaya na sinabi ni P.E. kanina, tapat, handang magpap, magbigay ng pagpapala sa amin. Lord, totoo nga, hindi swerte ang aming pinagkakatiwalaan, uh, kundi ikaw, Panginoon sa lahat ng aspekto ng buhay namin. Uh, maging sa pagbibigay o anumang uh, uh, aspekto ng buhay namin sa relasyon sa pamilya o anuman, ikaw ang buhay na Diyos na nagbibigay ng uh, sapat na biyaya na kailangan namin para magtagumpay. Salamat Panginoon, pinupuri ka namin at ngayon kami ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Uh, muli, uh, kami ay tulungan mo, bigyan mo ng karunungan, uh, ng pagkakaunawa, Buksan mo ang aming puso't isipan. Hayaan mo na maintindihan namin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Uh, tulungan mo rin ang mga nanonood sa online na uh, sila ay makaunawa din, bagamat sila ay malayo sa amin. Pero Lord, uh, walang imposible. Kahit na yung mga nanonood online ay maaaring pagpalain mo rin. Kaya dinadalangin namin sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. So, hindi po ako uh, mahilig mag-journal. Sino sa inyo mahilig mag-journal o mag-diary? Meron mo ba rito? Ayan. Oh. Ako po, kailan lang po ako nag-uumpisa. Na, pero hindi naman ibig sabihin na hindi po ako nagme-meditate. Hindi ko lang sinusulat sa diary. Hindi lang ako nagjo-journal. Di tulad ng aking asawa. No? Minsan nga, no, nung araw, ha, ah, nung ako'y bata-bata sa Panginoon, nag journal ako. At uh, nung minsan na discovery ng uh, asawa ko si PJ yung journal ko na buklat, okay? Uh, nagulat siya kasi yung journal ko wala daw ka feeling feeling. Okay? <laughs> Dahil ang laman ng journal ko puro mga salitang Griego, ganyan, <laughs> puro pag-aaral ng Bible. Nung binabasa daw niya, parang wala naman ako nakikitang kahit anong storya dito, di ba? Hindi katulad siguro ng iba sa inyo, pag nagjo-journal kayo, siyempre, punong-puno siguro ng feelings, no? Sino sa inyo, pag naglalagay kayo ng journal, parang naiiyak pa kayo habang sinusulat niyo yung, di ba? Wala, siguro mga babae lang, ano? Mga lalaki, malay natin kung ano yung journal, di ba? <laughs> Pero, siyempre, uh, para sa mga nagjo-journal, siyempre nilalagay mo dyan yung mga storya ng buhay mo. Di po ba? Amen? Kaya ngayon nga, nagpapasalamat ako na meron ng mga tools o apps sa telepono ko na pwede ako magsulat ng journal. Kasi tinatamad ako yung sulat ng kamay. Di ba? Minsan hindi na ako marunong magsulat ng kamay. Eh. Sino sa inyo marunong pa magsulat? <laughs> Minsan pa nagsusulat ako, hindi ko naman... hindi ka tulad ng bata-bata ka, di ba? Lahat ng bagay sinusulat mo, di ba? Eh ngayon, puro type ka lang ng type. Di ba? Kaya nangyayari tuloy, hindi na po ako marunong magsulat. <laughs> hindi, pero Uh, biro lang. Marunong pa naman ako. Uh, medyo nahihirapan lang. Anyway, kaya ko na ikukwento yan, o nasasabi yan sa inyo. Yung journal kasi pribadong ano yan eh, bagay yan. Di ba? Isipin mo na lang, paano kung merong magbasa ng journal mo? Okay? Di ba? Tapos makikita nila doon lahat ng storya ng buhay mo. Lalo na yung mga storya na ayaw mo malaman ng ibang tao. Di po ba? May mga bagay doon sa journal mo siguro. Kung hindi ka man nagjo-journal, kung tanungin kita, may kwento ka eh. Di ba? Tanungin mo yung katabi mo, may kwento ka ba? Sige, tanungin mo, may kwento ka ba? Aha. Uh-huh. Tapos tuktukan mo, may kwenta ba yun? <laughs> yung kwento mo ba may kwenta? Hindi, nee, sa totoo lang, may mga kwento ang buhay natin, pero minsan nahihiya nga tayo ikwento yun kasi naiisip natin na ayaw natin sabihin yung mga bagay sa kwento natin na marahil nakakahiya. Ito ang magandang balita ng ating Panginoon. Bagamat may mga bagay sa kwento natin na gusto na natin kalimutan o itago, alam ng Panginoon yan. At hindi lang sa alam niya yung kwento natin, nais niyang yung kwento natin ay magamit para maging isang patotoo para sa Kanya. Alam niyo, isa sa pinakamabisang paraan para madala natin ang mga kakilala natin sa Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng mga malalalim na kaalaman sa Biblia. Yung kwento natin ang pinakamabisang paraan kung ano ang nangyari at paano mo nakilala ang Panginoon. No, yan ang gagamitin ng Panginoon. Kasama na yung mga kwento na maaring nahihiya ka. Kaya sa umagang ito, nais natin tingnan ang storya ng isang babae, isang Samaritana, na matatagpuan sa John 4 o 1 sa kabanatang 4. Na, itong storya na to ay napakahalaga kasi kakatapos lang ng kwento ng John 3. Kung maalala nyo, tayo ay nag-aral ng kwento ni Nicodemus. Di ba? So John 3. Si Nicodemus, ano siya eh, isang guro ng Israel, di ba? Matalino, magaling, ha? O masasabi natin, matuwid, no? At least sa pananaw niya, <laughs> di ba? Kasi masunurin siya sa mga utos ng Diyos, di ba? Sa, sa lumang tipan. So siya ay medyo kilalang tao, mahusay at magaling. At pagkatapos ng storya na yon sa chapter 3, yung susunod na storya, chapter 4, ay tungkol naman sa isang babae na hindi magaling. <laughs> hindi maganda ang kanyang storya. Pero makikita natin yung kabaligtaran, no? kung paano itong si Nicodemus ay parang masyadong nagmamagaling. Itong si ano naman, yung babae naman, talagang inaamin naman niya na mayroong mga bagay sa buhay niya na hindi niya may pagmamalaki. Pero tinagpo siya ng ating Panginoon. At sa pamagitan ng kwento niya, maaaring makita rin natin ang kwento natin. At maaaring ma- magamit natin yung balangkas o outline na makikita natin si John 4 bilang gabay sa atin pag tayo ay nagkukwento sa iba. Amen po ba? No? So kaya gusto natin tingnan ito, may makikita tayong apat na yugto na punong-puno ng biyaya ng Diyos sa buhay nitong babaeng ito na masasabi natin, parang nakikita ko yung sarili ko doon. Ah. Amen? So, sa pamamagitan ng ating uh, pagsusuri sa so- storya niya, medyo mahaba kaya babasahin natin ng ano ng uh, unti-unti parte, okay, apat na bahagi at makikita natin na maaaring ito ang maging paraan mo ng pag-share. Sino sa inyo naniniwala na yung kwento mo ay may kwenta? Meron niya. <laughs> Akala mo lang wala. Okay? May, meron kwenta yan. Kasi kapag ang Panginoong Jesus ang siyang pumasok sa buhay mo, yung kwento mo meron ng kwenta. Amen po ba? Kaya wag na kayong mahihiya. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, huwag mo ikahihiya ang kwento mo dahil ang kwento mo ay may kwenta <laughs> kay Jesus. Okay? Praise God. Okay. So, ating bigyan ng pansin, una sa lahat, yung verses 1 to 9 ng storya na ito, kung saan makikita natin na tinatagpo ng ating Panginoong Jesus yung Samaritana kung saan siya naroroon sa kanyang buhay. At yun din ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kung babalik tanaw natin. Okay? Makikita natin sa verses 1 to 9. So ating basahin yun. Okay? Basahin natin sa 1 chapter 4 verses 1 to 9. Okay? Sundan niyo ako para makita natin yung storya. Nabalitaan ng mga pareseyo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismohan kaysa kay Juan. So, sa bunga na bunga, parang may controversy, controversy na agad. Kumbaga sa panagbabasa ka ng mga balita, di ba, parang merong iringan, ano? Si Juan Bautista, kung maalala nyo, siya yung pinsan ni Jesus na nauna na siyang nagbabautismo sa mga tao bilang paghahanda sa pagdating ni Jesus. Pero ayon dito sa talatang ito, napapabalita na mukhang mas marami na ngayon ang nahihikayat uh, ni Jesus kaysa kay Juan Bautista. So parang merong uh, uh, 'di ba? Uh, issue, no? ba? Ngayon sabi niya, ngunit ang totoo, hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. So nililiwanag ni Juan na hindi naman si Jesus ang nagbabautismo. Kaya nga dito sa RLCC, hindi naman natin sinasabi kailangan si Pastor Bong ang magbautismo. <laughs> Pwede naman magbautismo ang, ang mga kapwa mananampalataya, no? Kaya nga po, sinasabi ko dito sa RCC, sa ating gawain, okay lang yun. No? Kasi minsan may nag, mayroong nag, uh, tsugi sa akin, Pastor, ba't hindi ikaw nagbabautismo? Eh, ang dami yun eh. <laughs> ba't, ba't ako magbabautismo niyan? Tsaka isa pa, wala naman sinasabi sa, sa Bible na, na kailangan yung pastor mismo magbabautismo para magkaroon ng bisa yung bautismo. Amen? So ano lang yun? Medyo sideline lang yung sinasabi ko. Pero tuloy natin yung kwento. Sabi niya, nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea, ngunit kailangan sa Samaria siya dumaan. Bakit sinasabi sa Biblia na kailangan dumaan siya sa Samaria? Kasi sa totoo lang, kung kayo ay Hudyo nung panahon na yon, hindi kayo dadaan ng Samaria. Kasi kung galing kayo sa, ano ba ang sa Tagalog ang North? Norte ba yun? Hindi, ha? Ha? Para karne norte ang dating eh. Ha? Ano ba yung North? Ha? Hilaga? Tapos ano yung south? Silangan. Ha? Timo? Hindi, sa Quezon City yun eh. Okay. <laughs> o basta ganun, north to south. Okay. Pag ikaw ay Udyo, pupunta ka, galing ka sa north, sa Galilea, papunta ka sa Jerusalem, sa south. Okay? Sa gitna noon, Samaria. Okay? So, kumbaga sa atin, galing ako ng Baguio o Manila, pupunta akong Mindanao, dadaan akong Visayas. So, ibig sabihin, ang Samaria parang Visayas. Nasa gitna. Kaya lang, ang problema, yung gitna na yun, Samaria na yun, doon nakatira yung mga tao na hindi talaga purong Hudyo. Kasi nung unang panahon kasi, yung mga sumakop sa Israel, sa kagustuhan nilang matinag yung ano, ika nga yung, kasi masyadong ethnic ang mga Hudyo eh. Ibig sabihin, masyado silang seryoso sa kanilang lahi. Okay? para sa kanila, purong Hudyo ka ba o hindi? Kaya, kaya nila tinetrace ang ano eh, mga tao. Kaya pag binasa niyo yung aklat ng Mateo, saka Lucas, lahat merong listahan. Si ganito, pinanganak, anak ni ganito, anak ni ganyan, <laughs> di ba? Kasi yun ay paraan nila para patunayan na totoong Hudyo ka. Ngayon, si Jesus kasi bilang tagapagligtas, bilang Mesiyas, kailangan mapatunayan na ang kanyang lahi ay galing sa tamang lahi. No? Tayo dito, syempre, hindi man natin masyado pinag-uusapan yan, no? Sino ba ang tatay mo? Sino ba? <laughs> tayo masyado gano'n, di ba? Pero, sa, sa totoo lang, tayo naman familiar tayo na pag pumunta ka, alimbawa, sa, sa Mindanao, ano, meron doon parang hindi purong, ang itsura nila, hindi, hindi purong Pinoy. Kasi maputi sa kamatangos. Di ba? Mga gano'n. Oh, si Sheila, parang puti. Di ba? Gano'n. Di ba? Uh, pag, pag sinabi mo kasi talagang original na Pinoy yan, medyo panguyan di ba? Saka kayo manggi. Amen? Ah, pero ngayon, iba na. Iba na ngayon ang sitwasyon, di ba? <laughs> Siningning, iba na itsura, di ba? Puputi, matatangkat. May mga lahi na kasi yan, di ba? Amen? Lahing mga, sino sa'yo, may lahing kano. May lahing kano. Espanyol. Ita, saka Ilocano, Italiano. Okay. So, may kanya-kanyang lahi tayo. Anyway, so, so totoo lang. Ang Samaria, ay kilala bilang isang lugar na hindi hindi mga purong Hudyo nandoon. Mga hybrid. Kaya ayaw nilang dumadaan doon. Ayaw dumadaan ng mga Hudyo doon. No? Kasi tingin, mababa ang tingin nila doon sa mga taga Samaria. Eh. So binanggit doon, ngunit kailangan sa Samaria sa dumaan. Hindi dahil mas maikli. Kasi mas maikli yun eh. Ang gagawin kasi ng pangkaraniwang Hudyo, dumadaan papaikot paikot ng gano'n, malayo. Pero gagawin nila yun, mas papahirapan nila sarili nila kaysa dumaan diretso sa Samaria kasi ayaw nilang makahalubilo yung mga taga Samaria. Pero si Jesus, kailangan siyang dumaan doon, hindi dahil shortcut, kundi dahil may layunin ng Panginoon. At sabi niya, dumating siya sa, sa isang bayan na tinatawag na Sikar, no? Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil siya ay napagod sa paglalakbay. Umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May mga impormasyon dito na kung isipin mo parang kung babasahin mo parang wala lang, pero mahalaga. Kasi ayon doon sa talata, sa salaysay ng ni, ni Juan, yung lugar na pinuntahan ni Jesus doon sa Samaria ay kilalang lugar, sikat. Hindi lang sa kilala, ito ay reliyosong lugar. Kasi dito matatagpuan yung balon ni Jacob. Na kayo siguro wala kayong kanalaman sa mga balon, di ba? Ako meron kasi bailon ako eh. Kami, ah, di ba? Ninitingnan <laughs> ko lang nakikinig kayo. Pero ah, kilala yung lugar, sikat yung lugar, reliyoso yung lugar, pero sabi niya ng tanghaling tapat. Na importante yung impormasyon na yun. Ang dahilan ay ganito. Kasi ang mga tao, ah, hindi naman nag-iigib ng tanghalin tapat. Kahit naman kayo, hindi kayo nag-iigib ng tanghalin tapat. Ang init nun eh. Di ba? So parang binibigyan tayo ng ano rito, ng clue na merong kakaiba sa storya na ito na hindi pangkaraniwan ito dahil ang yung pangyayari na ito ay tanghalin tapat. Sabi nga nun, may isang Samaritanong dumating upang, upang umigib. No, noong araw, ang mga babae nag-iigib. Mga lalaki dito sabihin nyo, Amen. So, baliktad na ngayon, di ba? Ikaw na ngayon mag-iigib. <laughs> Okay. Pero nung araw, babae nag-iigib. Na? Kaya kayo mga kababayan, maswerte kayo. Hindi, joke lang. Bawal ang swerte rito. Okay. Uh, dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, Mari mo ba akong bigyan ng maiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila ay bumibili ng pagkain sa bayan. So si Jesus ay nauhaw. Isa sa mga bagay na tinuturo natin dito sa RLCC, si Jesus ay tunay na Diyos na tunay na nagkatawang tao at naging tao. Napapagod po siya. Okay? Kaya minsan pag nagmagdidibate, o oh, si Jesus tao lang. Eh, dapat naman, di ba? Na? Di ba? Kasi kung hindi siya tao, paano niya ako malalaman kung anong buhay ko? Di ba? Pero hindi lang siya tao. Yun ang importante. Amen? Okay, makikinig sa mga kulto. Si Jesus ay hindi tao lang. Siya ay totoong naging tao, kaya kilala niya at alam niya kung ano nararanasan mo at nararamdaman mo. Amen? at maaari siyang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Okay, tuloy natin. Sabi niya, sinabi sa kanya ng babae, Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yun sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So bakit ko sinasabing tinatagpo ni Jesus tayo kung saan man tayo naroon? Ang unang-unang kwenta mo talaga, pag ikaw ay nagsishare sa mga tao, ay eh, kung paano mo nakilala si Jesus na hindi mo naman talaga siya hinahanap. 'Di ba? Itong babae na 'to, uh, pagdating niya doon sa balon, nandoon na si Jesus eh, naghihintay. Sa makatwid, uh, ah, minsan iniisip natin, kailangan linisin muna natin ang buhay natin bago tayo lumapit sa Panginoon. Hindi totoo yan. Kung ano man ang sitwasyon mo, kung sino ka man, tinatagpo ka ng Panginoong Hesus doon. Amen? Naalala ko nung panahon na ah, bago ako nakakilala sa Panginoon, ang gulo ng buhay ko. Binuksan ko lang yung television kasi wala akong mapanood. <laughs> Napanood ko bigla 700 Club. Dahil ang Panginoon kumikilo sa buhay natin, minsan akala natin wala lang eh. Alam mo, pwede mo may kwento bilang unang-unang kwento talaga ay kung paano uh, nangyari yung sitwasyon sa buhay mo, kung paano, ka na, paano mo natagpuan ng Panginoong Jesus. No? itong mga pangyayari sa babaeng ito, di ba, tanghaling tapat, uh, you know, magiigib lang siya. Ordinary mga bagay na ginagawa naman niya siguro araw-araw. Di ba? Pero yung oras na yon, yung araw na yon, tinagpo siya ni Jesus. Ikaw, ano ang kwento mo? Paano mo natagpuan ang tukos sa Panginoon? Siguro, mga ordinaryo lamang na mga bagay. May nakausap ka lang, may nakilala ka lang. Alam niyo, minsan, uh, ewan ko sa mga taong nagmamaneho, alam nila ito, may GPS kasi. Di ba, ngayon? Yung itatype mo kung sa kapupunta. Okay? Alam niyo ba yung GPS? Taas sa kamay, alam ko yung GPS. Okay. Uh, sasakyan, alam niyo may sasakyan. Okay, okay so <laughs> kahit paano, alam niyo may sasakyan. Pero yung GPS, yun yung tinatype mo kung siya kapupunta. Tapos sasabihin sa iyo ng pinaka-app o ng computer kung saan ka dadaan. Liko ka rito, liko ka dyan. Di ba? Minsan, alam nyo, yung GPS, biglang nag, ano yan, nagre-reroute. Nagbabago ng, ano, ng direksyon. No? Sasabihin naman sa iyo kung gusto mo. Pero sasabihin ng GPS, o merong mas magandang daan. Di ba? Kumaliwa ka, kumanan ka. Now, iba sa inyo, walang tiwala sa ganung mga, di ba? So, diretso ka pa rin kung sa kadada. <laughs> di ba? Ha? Pero parang ano yan eh, parang pagsasalarawan yan ng pagkilos ng Panginoon sa buhay mo bago mo po siya makilala. Minsan may mga liko-liko sa buhay natin na minsan sa isip natin, ba't ba ako nagpunta doon? O bakit ba nagka... Hindi mo alam kung ano yung plano ng Diyos eh. Na doon pala sa bibisitahin mong bahay, may Bible study pala. Doon sa pupunta mo sa office, kaya ka pala nag-apply ng trabaho, natanggap ka ron, kasi meron doon palang isang mananampalataya na naghihintay lang para sharean ka. O may kaibigan ka sa eskwelahan na minsan tinutokso-tokso mo lang, pero yung pala ang gagamitin ng Panginoon para ikaw makakilala sa Diyos. Ikaw, ano ang kwento mo? Paano mo nakilala ang Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, may kwento ka ba? Talagang may kwenta yan kay Jesus. Amen? Ha? Huwag niyong baliwalain yan. So, yung unang-unang sa isip mo, lagay mo to bilang uh, outline mo pag nagsishare ka. Ikwento mo kung paano mo naengkwentro si Jesus. Ano yung mga pangyayari, ano yung mga naganap sa buhay mo na siyang naging daan para malaman mo ang Panginoon. No? Maaring hindi lang minsan yan, baka ilan sunod-sunod yan ng mga pangyayari na kung tutusin, para sa isang tao na nakikinig, hindi niya siguro maikokonekta yun, pero ikaw bilang nakaranas na ng biyaya ng Diyos, pwede mo maikonekta na ngayon yun na hindi ko akalain na yung kaibigan ko pala, yung tiyahin ko pala, yung lolo ko pala, <laughs> yung asawa ko pala, <laughs> yung ano, di ba? Kung ano man, di ba? Para sa iyo, wala lang yun. Pero pag binabalik tanaw mo, naalala mo ngayon, grabe, napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Okay? So, yun ang unang-unang nangyari sa kababaihang ito na bagamat para sa kanya, unusual yung pangyayari. Kinakausap siya ng isang Hudyo. Hindi naman dapat kausapin. Una, babae siya. Okay? Pangalawa, Samaritana pa siya. <laughs> Pangatlo, tanghalin tapat. Marami mga bagay na kung tutuusin, kung ilalagay mo sa kwento, parang, no? Paano nangyari yon? Ang Panginoon ay napakabuti, kumikilo siya sa buhay natin, minsan sa mga ordinaryong mga pangyayari. Pero pag binalik tanaw mo yan, lalo na pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, di ba? No? Balikan mo. Grabe. No? Amen? So ako, di ko uh, akalain yun sa buhay ko. Dahil nag-apply lang ako ng trabaho sa Philippine Airlines kasi gusto ko maging flight steward. <laughs> At uh, ah, tanggap ako sa lahat ng mga interview, pumasa ako. Tapos yung manager, tinanong ako kasi talaga tuwa ako kasi magkakaroon na akong trabaho, magiging flight steward ako. Ah, nauna pa ako sa ano, ha? Ah, flight steward. Okay? Sabi sa akin ng manager, uh, Mr. Bailon, Magamit ka ba ng droga? Sabi ko, oo, minsan. Mali. <laughs> Mali yung sagot ko. Hindi ako natanggap. Dahil doon, naglasing ako. Dahil doon, nagkaroon ako ng hangover. Dahil doon, kinabukasan, sa inis ko, nanood ako ng 700 Club, wala akong mapanood. Dahil doon, nakilala ko ang Panginoon. Amen? May mga bagay na nangyari sa buhay mo, akala mo wala lang. Pero bahagi ng storya mo yun. Okay, so, magpatuloy tayo. Okay? <clears throat> Now, uh, okay, pangalawa. Inihayag ng Panginoon o inihayag ng Panginoon dito sa Samaritana kung ano talaga ang kanyang tunay na pangangailangan sa buhay na nang sa umpisa hindi niya siguro alam. Ayan na pala. Tumalabas na. Salamat ha. Thank you, Tech. Palakpakan natin yung Tech team. Diba? So, kailangan ko na ngayon ng pindot. <laughs> okay? Sige po. Ayan. Ah, mabuti ang Diyos eh. Lahat may kwento eh. Pati yung kawalan ng tech, kasama sa kwento yan. Okay. Thank you. Ay, salamat. Wow, praise God. Napakabuti ng Panginoon. Paano ba ginagamit to? Okay, pinipindot. Okay. <laughs> So, iniayag ni Jesus kung ano talaga ang kailangan natin. So, yung sa storya natin, pagkatapos mo sabihin kung paano mo na encuentro ang Panginoon, ikukwento mo ngayon kung paano namulat ang mata mo sa tunay mong pangangailangan. Kasi yun ang makikita natin sa babaeng ito. Tingnan natin yung storya uh, sa ah, John 4:10 to 26. No? Medyo mahaba, pero basahin lang natin. Mabilis. Okay? Sumagot so, si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, so naikwentro niya na si Jesus, di ba? Kaya sabi ni Jesus sa kanya, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. O sa ibang salin, ano? Buhay na tubig. <laughs> Nakita na ba kayong buhay na tubig? <laughs> so, sa, dahil sa pananalita ni Jesus, hindi niya agad ito naintindihan. So, ang, ang tugon ng babae, makikita mo na hindi pa niya nagigets. No? Sinasabi ni Jesus sa kanya, binibigyan na siya ng ika nga uh, pahiwatig na itong kausap mo, si Jesus, okay? Ay hindi basta-bastang ordinaryong tao lang, kundi siya yung maaari magbigay sa iyo ng, nag, ng tubig na nagbibigay ng buhay. So tingnan natin yung sagot ng babae. Nagsalita ang babae, Ginoo, uh, malalim ang balong ito. <laughs> So isip niya, balon pa rin, balon pa rin yung pinag-uusapan. Uh, at wala ka namang pansalok. Okay? Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? O saan ka kukuha ng tubig na o saan ka kukuha ng buhay na tubig? Ang ibig sabihin ng buhay na tubig, kakaiba ng uh, patay na tubig, yung tubig na, oo, na, na, nandyan lang. Okay? Hindi yung gumagalaw. Okay? Kasi yung tubig na buhay, o buhay na tubig, tawag nila dyan noong araw, okay? Yun yung mga stream, ganyan, ilog, no? Sa Pilipinas, alam natin yan, pag umuulan, talaga may buhay na tubig. Okay, talaga. <laughs> Di ba? Papunta ron sa bandang lugar ni La Sister King doon. <laughs> Okay? <laughs> okay, anyway. So, sabi niya, ang, ang balong, saan ka kukuha ng tubig na bu- nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin, ang amin ninong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop, higit ka pa, higit ka pa, pa sa kanya. So, hindi kilala nitong babaeng ito, si Jesus. Hindi rin niya alam kung ano yung pinag-uusapan. Okay? Naalala niyo ba ng mga panahon na nakakarinig kayo ng mga sermons, wala kang maintindihan? Di ba? Naalala niyo pa ba yun? Kasi, <laughs> kasi ako ganun ako eh. May mga tao lumalapit sa akin sa eskwela, sa UST. Tapos nag-share sa akin, sabi niya, alam niyo ba yung, alam mo ba, Brad, yung apat na alituntuning spiritual. Ganun ang bunga sa akin. Ano nga apat na alituntuning spiritual? No? Tapos nagpapaliwanag sila, tapos nagko coach sila ng verse. Wala akong maintindihan. Wala akong mag-gets. Di ba? Amen ba? Amen. Yung ba yung kwento nyo? Di ba? O, oh, tapos ganyan, sabi nga, Sumagot si Jesus, ah, ang bawat uminom ng, ng tubig na ito ay muling mauuhaw, sabi ni Jesus, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. So, pansinin niyo kung paano tinutulungan ni Jesus itong babae na ito na maintindihan na meron siyang pangangailangan na masigit pa sa akala niya ang pangangailangan niya. Dahil sa tayong lahat, di ba, nung wala pa tayo sa Panginoon, meron tayong mga inaakalang kailangan natin na sa ating palagay noon ay magbibigay sa atin ng tunay na katuparan, tunay na kaginawaan. Maaaring trabaho yan, pera, ibang bansa, kung ano man, di ba? Sa akala natin na ito, pag nakamtan ko na ito, matutugunan na talaga yung aking pangangailangan sa aking puso at isipan. Ang hindi mo alam, na alam ng Panginoon, hindi mo talaga kailangan yon. Meron kang masigit na kailangan. So maalala niyo siguro yung kwento niyo at pwede niyo sabihin ito pag kayo nagsishare. Paano nabuksan ang puso't isipan mo sa tunay mong pangangailangan sa buhay? Amen? Maalala niyo siguro yun. Maaring isang may nabasa ka, maaring nung nag, may kakwentuhan ka, parang merong nag-click. Diba at sinabi mo, ah, no? kasi ako naalala ko eh. Nanonood ako ng 700 Club. 700 Club. Alam niyo may 700 Club? Okay. Merong nagsishare na halos kaidaran ko lang. O sa tingin ko, parang kaidaran ko lang siya. Tapos nagsishare siya na sinasabi niya na siya ay nalulong sa, sa alak, nalulong sa droga, nasira ang buhay niya, wala siyang pag-asa. Talagang nakak- nakikinig ako. Kasi ako yun eh. <laughs> at sinabi niya ganoon na nakilala ko ang Panginoon, sinuko ko ang buhay ko at nagbago ang buhay ko. Alam niyo, talagang nakatutok ako sa telebisyon. Eh, yung television pa namin nung araw, alam niyo, yung mga lumang television, kasi ano yun eh. Oo, yung hinahampas mo gano'n, yung minsan nawawala, tapos, di ba, minsan lumiliit yung tao, lumalaki. Mga gano'n yung TV nung araw eh, di ba? <laughs> so, sa madaling sa talagang nakikinig ako, pero tumimo sa akin yung sinasabi niya. Hindi yung mga kinukwento sa akin ng mga naiinkwentro ko, kundi yung palabas na yun, yun ang ginamit ng Panginoon. Ano ang kwento mo? Amen? May kwenta yan kung paano nangusap ang Panginoon sa iyo, paano niya binuksan ang puso at isipan mo. Di ba? Okay, sabi, basahin natin. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. <laughs> so sabi ng Panginoon, yung ibibigay kong tubig, akala mo yung tubig sa balon na kailangan mo, hindi. Ang ibibigay ko sa yung tubig, hindi lang basta tubig yan na mawawala yung uhaw mo, kundi magiging, sabi niya, batis sa loob mo. Alam niyo ba, sinasabi ng Panginoon, na ang kailangan mo talaga isang panibagong buhay. Hindi lamang pera, hindi lamang tagumpay, kundi yung pagbabago ng iyong buong buhay na para maisasalarawan mo sa maisasalarawan sa pamagitan ng isang batis na bumubukal sa puso mo. Ang tinutukoy niya walang iba kundi ang Espiritu Santo. Para sa atin na ngayon nakakakilala sa Panginoon, kung ikaw ay nakakakilala sa Panginoon, ito'y maaari mong ikwento. No? Kung paano nagkaroon ng linaw sa puso mo na ang kailangan mo pala ay kaligtasan. Hindi pera, hindi tagumpay, hindi kotse, hindi bahay, hindi relasyon, kundi ang Panginoon. Amen? At ang ating Panginoon, yan ang nais niya rin gawin sa bawat isa sa inyo, lalo na kung nando ka pa sa punto ng buhay mo na hindi mo pa sinusuko ang Panginoon. Ang buhay mo pala sa Panginoon. Kung kayo ay naririto at marahil imbitahan kayo, gusto ko malaman ninyo na mahal kayo ng Diyos at ang gusto niyang gawin sa buhay mo ay hindi yung bigyan ka lang ng pera, taas ang wallet! <laughs> ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ka ng tunay na buhay. Buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Okay. Tapos, sabi niya, sinabi ng babae, siyempre yung babae, di pa rin niya nagigits. You know, Bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw at pumarito pa upang sumalok muli. <laughs> sa isip niya, maganda yung inaalok mo sa akin, ha? Di ba? Gusto ko yan, ha? Eh, papagod na ako ng pag-iigib, eh. <laughs> so sa isip niya, yung pa rin ang tinutukoy ng, ng Panginoong Yesus. Okay? Kaya tayo siguro, sa, sa ating pananaw, nung wala pa tayo sa Panginoon, akala natin ang relihiyon ay may kanalaman lang sa paano gaganaan siya buhay mo Paano magkakaroon ka ng tagumpay? Paano ka matatanggap sa trabaho? <laughs> Di ba? O kaya paano ka sasagutin ng nililigawan mo? <laughs> Ganun lang yung mga pananaw natin eh. Pero sa biyaya ng Diyos, gusto niyang maintindihan mo. At yun na nga nangyari sa atin. Tayong mga nakaranas na ng biyaya ng Diyos. Di ba? Nabuksan ang mata natin. Karamihan sa mga kabataan na pumupunta sa church, na lalo na niyayaya ng mga magulang, para sa kanila, religion lang lahat ito eh. Okay? Marami mga kabataan, dala-dala mga magulang. Sumama ka, sumama ka. Saan tayo pupunta? Sa church. <laughs> Boring. Okay? So habang na sa church, nagtuturo si Pastor Bong, di ba? Ikaw naman parang, ah, dalian mo naman. Okay, so, lalo ka ng TikTok muna dyan, o anong ginagawa mo, di ba? Ha? Pero siguro, isa sa mga araw, at nagpipray ako palagi, baka isa sa mga pupunta mo sa RLCC, biglang buksan ni Lord yung mata mo. Ito. Na hindi ito reliyon. Ito ay bagong relasyon sa Panginoon sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Okay? So, sabi niya, okay, di pa rin niya kasi mag-gets eh, di ba? So, sabi sa ni Jesus, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, ika ni Jesus, wala akong asawa, sagot ng babae. Okay, isama mo ang mister mo. Eh, wala eh, wala akong mister. Okay? Di ba? Ngayon, sabi ngayon, sinabi ni Jesus, tama, ang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat lima na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinasabi mo. Pansin niyo, hindi naman siya sino, ina, pinapagalitan ni Jesus. Sinasabi lang ni Jesus, totoo naman yung sinasabi mo. Lima na yung naging asawa mo. Tapos yung kasama mo ngayon, sabi niya, no, ay hindi mo asawa. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin nun. Ibig sabihin pa nun, pang-anim na yun o baka live-in lang. Okay? Alam mo, isa sa pinakamahirap na na ano na ika nga bigyan ng ano ng attention sa lalo sa buhay ng mga tao, yung mga tinatawag na spaghetti relationship. Okay? Minsan pag bubisita ako, may kausap ako. So, ikwento mo nga sa akin yung buhay mo. Eh, pastor, ganito. Dati may kasama akong ganyan. Hindi kami nagkasundo. So, may kasama na akong iba. Okay, so siya na yung kasama mo. Hindi, hindi siya yung kasama ko ngayon. May kasama akong iba. Okay. So, ngayon, ilan, ah, kamusta na kayo? Well, nagkaroon kami tatlong anak. So, mabuti. Hindi, pero hindi pa siya kasama ko ngayon. May kasama na ngayon. So, ha! <sighs> Di ba? Minsan, tayo, inaisip natin yung ganung mga pangyari sa buhay, hindi gagamitin ni Lord. Kasama yun sa kwento mo. Huwag mo ikahihiya ang mga pagkakamali mo sa buhay. Dahil ang Panginoon ay nagliligtas hindi sa mga mabubuti, kundi yung mga taong naligaw ng landas. Mahal ka ng Diyos. Hindi, kumaga, yung mga tao, sabi ni Jesus ito, yung mga tao magagaling na sa katawan nila, hindi naman pumupunta sa doktor yan. Sino pumupunta sa doktor? Oh, <laughs> Dok, <laughs> pakitingnan mo nga ito. <laughs> ano nangyari? Eh, may mga, may mga bumubukol dito, may masakit dito. Pero pag malusog ka, hindi ka naman tumitingin sa doktor. Di ba? Para, para bang ngayon, kunyari, sinasabi ko sa mga tao, wag na kayo mag-soft drinks. Soft drinks pa rin. Sige, soft drinks pa rin lang, di ba? Uh, wag na po kayong magkanin. Kanin pa, sige, lang kanin. Ha? Kasi walang sakit eh. Pag nagkasakit na, Pastor, paano ba yung diet mo? Pakaya ano na mga yan. Turo mo nga sa akin yan. Eh, sakit na eh. Okay? Okay, wag na tayo pumunta doon. Baka magalit kayo. So, sabi kaya, sinabi ng babae, Gino, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngayon sinasamba ninyo mga Udyo na sa, sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Alam mo lagi, itong babae ito naghahanap ng, ng ano, ibang pwedeng pag-usapan. No? Kumbaga, oh, pagka, di ba? Ako kami, kami, ano kami? ko ako eh. Kayo, di ba? Wala kayong mga ribulto. Ay, ah, di, di ba? Kami na ipag-uusap kay, kay Maria, kayo hindi. You know? So, lahat may lahat ang pwede pagdebatehan. No? Kaya nga pag may kausap ako na ganoon, mayroon siyang mga sinasabi sa akin na kaya, alam mo sinasabi ko, maganda yan. Pag-usapan natin sa ibang pagkakataon. Pero mas importante pag-usapan natin tungkol sa Panginoon. Hindi tayo nakikipagdebate sa mga tao tungkol sa, o oh, bakit kayo ganito, bakit kayo ganyan. Huwag na natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin, sino ba si Jesus? At bakit kailangan ba natin siya sa buhay natin? Amen? Huwag kayong, ba, huwag kayong ano doon, huwag kayong magpapadalo doon sa ano pag may mga kapitbahay kayo. Uh, bakit kayo mga born again, hindi kayo nagsa-sign of the cross? Eh, hindi kami nagsasign. Huwag na, huwag ka nang sumagot doon. Huwag mo nang, hindi eh, kailangan pag-usapan yun. Bakit pastor? Eh, mali yun. Hindi, wala, wala, hindi importante yan. Ang importante ang puso ng tao. Saka na yung pag-usapan. Amen? Huwag na tayo makipagdebate sa mga tao. Ha? So, ito ang nangyari. So, sabi ni si, sumagot si Jesus. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na naituo sa Jerusalem. Hindi nyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Parang mayabang ba si Jesus? Hindi, yun talaga nakalagay sa banal na kasulatan eh. Sa pamamagitan talaga ng Israel, isisilang ang Mesiyas. Okay? Hindi siya nagmamalaki. Yun talaga ang totoo. Kasi yung mga Samaritano kasi, hindi sila naniniwala sa ibang parte ng Biblia noon. Ang pinaniniwalaan lang nila yung tinatawag na Torah, yung Genesis hanggang Deuteronomy. Mula doon, wala na silang pinaniniwalaan. No? Pero alam nila na mula doon sa talata na yon ay may mga pangako tungkol sa pagdating ng Mesiyas. So tuloy natin yung pagbabasa. Sabi ngayon, subalit so, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagat ganyan ang uri ng pagsambang ininanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa madaling salita, itong Samaritana na to gusto niya, ibahin ang usapan, pero sabi ni Jesus, ito talaga yung punto niya. Ito yung importante. Hindi yung kung saan ka sumasamba. Kilala mo ba ang sinasamba mo? Amen? So, si Jesus, ang pinupunteriya niya, yung katotohanan sa puso ng babaeng ito. At sabi niya verse 25, sinabi ng babae na, lalalaman ko pong darating ang Mesiyas. Alam nila yun eh. Ang tinatawag na Kristo, pagdating niya, siya magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. So, ikwento mo paano nabuksan yung mata mo. Amen? So, una, paano mo natagpuan si Jesus? O paano ka tinagpuan ni Jesus? Pangalawa, paano binuksan ni Jesus ang iyong pagkaunawa sa tunay mong kalagayan? Amen? Okay, pangatlo. Okay? Binabago tayo ni Jesus mula sa puso natin. So ngayon, ikukwento mo ngayon kung ano yung mga nangyari kung paano ka nagbago. Okay? So una, paano mo natagpuan ng Panginoon? O paano ka tinagpo ng Panginoon? Pangalawa, paano nabuksan yung mata mo? Dati hindi mo naiintindihan ang tungkol sa kaligtasan. Amen? Tapos pangatlo, Paano ngayon binago ng Panginoon? So ito yung outline ng ano mo eh, ng storya mo eh. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, may kwento ka ba? Oh, may kwento yan. Di ba? Lahat tayo may kwento. At yan ay may kwenta sa pamamagitan ng Panginoon. So dadako tayo dito sa medyo mahaba haba pero bilisan natin storya. Wala namang relos doon eh. So pwede tayo mahaba. Okay. Verse 27. <laughs> Dumating na ang kanya mga alagad. So, di ba, sabi nga, wala doon yung alagad niya. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling yun. Kasi nagtaka sila nang makita nila nagipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit niyo siya kinakausap? Sa madaling salata, medyo, alam niyo, parang awkward. Ano ba sa Tagalog yan? Yung parang, alam mo yon Ha? Oo. Parang yung dumating ka sa party, di ba? Kasama mo yung asawa mo, tapos nandun yung dati mong girlfriend. Parang gano'n, di ba? Parang, Ah, siya nga pala si, ano, ah, ah, alikale, hindi pa tayo naman. <laughs> Mga ganun sitwasyon, <laughs> di ba? Ha? Yung parang, di ba? Uh, ah, naasiwa ka, parang ganon, di ba? So, itong mga alagad, parang, ay, ba't ako usap sa Samaritana yan? Ba't, di ba? Kasi si, si Jesus ay rabbi. Sabihin siya, isang guro ng Israel. Isang banal na tao. Ba't ka nakikipag-usap sa, <laughs> sa babae, di ba? Samaritana pa yan, di ba? So, sabi niya, Iniwan ng babae ang kanyang banga o yung pang salok niya ng tubig, no? At bumalik sa bayan at sinabi na sa mga taga roon, "Halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo?" Hindi pa nga niya masyado sigurado, di ba? Tapos kaya lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. O, post lang tayo rito ha. Kasi iniwan niya yung banga niya. Eh. Bakit niya iniwan? Di ba? Baka mabigat. Posible, di ba? Baka pangit. Ano, naiwan niya. Oh, kasi mas, baka may mas magandang banga. Di, hindi ko natin, ah, well, sinasabi ng Biblia. Eh. Pero yung, yung banga ay simbolo ng kanyang dating buhay. Pumupunta siya doon, tanghalin tapat, ayaw niya makita siya ng mga tao. Di ba? May istorya siya, may kwento siya, nahihiya siya siguro, ayaw niya na pag-usapan siya. Kasi tanghalin tapat, walang nag-iigib, siya lang mag-isa. Okay? Tapos, uh, kumbaga, hindi alam niya na walang wala siyang karapatan na lumapit sa Panginoon dahil sa wala naman siyang asawa, yung eh, kasama niya, hindi naman niya asawa. Ang daming mga bagay, eh. di ba? So yung banga parang simbolo ng ano yun eh, ng kanyang buhay. So niya yun. Parang kayo, kailan nagumpisa yung parang iniwan mo yung mga banga sa buhay mo? Yung mga dati mong ginagawa. Meron tayong membro dito na dati-rati ay talagang ano ng wedding sa Pasig yung, anong tawag mo doon? Kabo. Okay? Meron tayong kabo rito dati. Hindi ko na ituturo. Baka mamaya tumaya pa kayo eh. Naalala ko yun, nung, yung sinishare ko yung tao na yun. Pastor, sabi niya, lahat ang kinabubuhay namin sa wedding. Sabi ko, hindi ko naman sinasabi na gumawa ka ng desisyon, pero dalangin mo sa Panginoon. Sa madaling salita, hindi na siya matahimik, no? Bagamat ang laki ng pera niya, pag binitawan niya yung wedding, hindi niya mapapaaral ang mga anak niya, lahat ng klaseng implikasyon yun. Pero, kumilos ang Panginoon sa kanya, binitawan niya yun. Tapos tinulungan namin siya, kami mag-asawa, tinulungan namin makapag-aral uh, yung mga anak nila at, uh, you know, maging maayos ang buhay nila no? sa awa ng Diyos. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, ang Panginoon napakabuti talaga eh. Di ba? Pag binitawan mo yung mga dating bagay na pinangahawakan mo, yung dating mong buhay, ang kapalit noon ay panibagong buhay sa ating Panginoon. Okay? So, sinabi lang niya, wala naman siyang alam sa Bible. Eh. Hindi naman sinabi na, alam mo, nasusulat. Hindi, hindi niya alam yun. <laughs> Kaya huwag kayong matakot. Minsan kasi iba sa inyo hindi nag-share kasi baka mamaya tanungin ako sa Biblia. Saan nasusulat yun? <laughs> Ay, Pastor Bong. <laughs> hindi, kwento mo lang yung buhay mo. Kwento mo lang. Amen? Sabi, sabihin ulit sa katabi mo, may kwento ka. Ikwento mo. Di ba? Magandang umaga sa inyong lahat. Okay. So, sabi nga sa verse 31, Samantala, ma- ma- makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabay, kumain na kayo, kain na tayo. Okay. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain, hindi nyo nalalaman, Kaya't nagtanong-tanong ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Nilapitan na kaya sila ni Sister Diane at yung mga usher para pakainin? No? Yun ang sabi nila. So, ganito sagot ni Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay, ay, ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, apat na buwan pa at aanihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid hinog na ang trigo at handa ng anihin. So, ibig niya sabihin, itong Samar- Samaritana ay handa ng iligtas ng Diyos at baguhin ang kanyang buhay. Di ba? Sabi niya susunod talata, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihan iba nagtatanim at iba naman ang umaani. Pag binalikan nyo ng tanaw, ha, balik tanaw kayo sa buhay ninyo, siguro hindi lang isa ang nag-try na mag-share sa inyo. Ako, alam ko yun sa buhay ko. Maraming ginamit ang Panginoon. Isa na rin yung nanay ko. Hindi na nakakapunta ang nanay ko sa church. Sana nanonood siya ngayon. Pero ting nagkukwento siya, lagi naluluha yun. Lagi naiiyak sa akin. Dahil yung anak niya, si Bong, walang ginawa ko, walang ginawa ko, di magbenta ng gasol. Lagi nawawala ng gasol sa bahay namin. Bagong-bago pa yung gasol, wala na. Pag hinanap nila, saan po tayo gasol? Binenta ni Bong. Mga alas ng kapatid ko nawawala dahil binebenta ko. Pag kinukwento ng nanay ko, yung maraming beses na ilang beses na nag-reach out sa akin, Bong, sama ka sa Bible study. Anong Bible study pinagsasabi mo? Okay? Black sheep ako noon eh. Kaya pag nakikita niya ako nagpipreach, iyak nang iyak yun. Eh. Kaya, pag nauupo doon sa ano, iyak nang iyak. <laughs> Kasi alam niya yung story ako eh. Alam niya na hindi, hindi niya buong akala siguro na magiging preacher ako. Amen? Kasi isa ako sa pinaka number one na mahiling makipagdebate sa mga Kristiyano sa UST. Pero mabait ang Diyos. Mabuti ang Panginoon. Ikwento mo yung storya mo. Amen? Kung paano nagbago yung buhay mo. No? At ano yung mga ginamit niyang paraan. Kaya sabi sa verse 30, sinugo ko kayo upang anihin ang hindi niyo itinanim. Iba naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Mga kapatid, may kwento ka. Amen? Donald, sabi mo ko, Ruel, may kwento ka. Huwag kang mahiya. Lahat tayo may kwento. Amen? Amen. Hindi ka na kailangan marami tayong alam sa Bible ang ikwento mo lang paano binago ni Jesus ang buhay mo. Yun lang. Amen? At sa panguli, okay? Ginagamit ni Jesus ang ating kahihiyan para sa kanyang katanyagan. Purihin ang Panginoon. Kung ano yung kinahihiya mo, at mismo yung mga tao nagpapahiya sa iyo, gagamitin ni Lord lahat yan para may taas ang kanyang katanyagan. Okay, basahin natin yung panghuling verse. Okay, verse 39 to 42. Sabi, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Yun lang naman ang sinabi ng babae. Hindi naman siya nag-quote ng verse. <laughs> Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng dalawang araw. So pumunta si Jesus sa kanila, nanatili doon ng dalawang araw, at sabing ganyan, at marami pang sumampalataya na mapak- mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, Naniniwala, nani, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang ating papel ay parang katulad ng isang madrona. Madrona ba tawag doon? Ko madrona ba yun? Ha? O, oh, di ko alam eh. Di pa ako nanganganak eh. Ano ba kayo? Huwag niyo ako kayo magalit sa akin ha. <laughs> o, ko madrona. Uh, ano ba yung komadrona? Di ba yun yung nagpapaanak? Oh. Oh, uh, midwife. Yan. Kalagit na ang asawa. Midwife. <laughs> Eh, hindi. Pwede yun. No? Oh. Mali pala yun. Mali, mali. Tinetesting ko lang kung nakikinig pa kayo kasi baka mamaya malis na kayo. Eh. Pero, makinig kayo. Ang papel natin hindi magligtas talaga sa mga tao. Eh. Tayo ay ginagamit lang ni Lord na instrumento niya. Okay? Ikwento mo lang yung kwento mo. Si Lord ang bahala. Maaaring hindi siya tatanggap sa oras ng inyong pag-uusap. Maaaring ikaw ay magtatanim lang. Huwag kang mag-alala. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Amen? Pag misa, nag kayo sa isang tao, oy, punta naman kayo sa RLCC, tapos ayaw nila, huwag mong personalin yun. Diba? Ayaw nyo pumunta. Bahala kayo sa buhay niyo. Mga demonyo kayo. Huwag ganun. Share lang. Share lang. Amen? Kwento mo lang. Bahala na si Lord doon. Amen, Boya? Okay, so, ang ating punto rito sa ating pag-aaral ngayong umaga ay gagawing patotoo ni Jesus ang ating mga kwento. May kwento ka, may kwenta yan. Pag yan ay inalay mo kay Jesus, okay, gagamitin ng Panginoon niya. Amen po ba? Tayo tayong lahat, mga kapatid.